četvrtkom. Ako je vjerovati mitu, kada se trojanskom kralju Prijemu i njegovoj supruzi Hekubi rodio sin, jedan od njih 50 po imenu Paris, Hekuba imala san koji je označen kao najava zla za grad Troju – Pariz je kao dijete izbačen iz doma i ostavljen u divljini da umre. Prema jednoj verziji mita našao ga je medvjed i odgojio. Prema drugoj verziji našli su ga pastiri i podigli ga kao svoga. Dok je Paris čuvao krave, prišao mu je bog Hermes u pratnji tri lijepe božice, Here, Atene i Afrodite. Robert Graves u knjizi Grčki mitovi piše. Paris je čuvao stoku na Gargaru, najvišem vrhu na planini Ida. Kada je Hermes u pratnji Here, Atene i Afrodite donio zlatnu jabuku i Zeusovu poruku. Parise, pošto si ti toliko lijep i toliko mudar, kada je u pitanju srce, Zeus naređuje da presudiš koja je najljepša od ove tri boginje. Paris primi jabuku kolebajući se. Kako jedan jednostavni krabar kao što sam ja može biti sudac božanskoj ljepoti? Podijelit ću ovu jabuku na tri dijela. Ne, ne, ne smiješ ne poslušati svemoćnog Zeusa, odgovori Hermes brzo. A ni ja ne smijem dati ti savjete. Rukovodi se svojim prirodnim razumom. Neka bude, uzdahnu Paris. Ali ja molim da se nitko na mene ne uvrijedi. Ja sam samo obično ljudsko biće, i mogu iz gluposti pogriješiti. Paris je za najljepšu odabrao boginju ljubavi Afroditu. Boginja je pobjedila uz pomoć mita. Obećala je Parisu najljepšu ženu na svijetu, nakon tog događaja Paris je s drugim pastirima otišao na festival u Troju gdje je nastupio na boksačkom natjecanju na kojemu je pobjedio Prijamove sinove na čelu s najjačim Hektorom. Kada su upoznavali pobjednika Prijam Hekuba prepoznali su sina kojeg su izbacili iz grada i prihvatili su ga u svoj dom. Kada je pak Paris došao u dom Spartanskog kralja Menelaja, ugledao je kraljevu suprugu Helenu, najljepšu ženu tadašnjeg svijeta – Paris je zaveo Helenu ili ona njega i par je pobjegao u Troju. Menela je tražio povratak svoje žene. Paris ju nije htio vratiti. I tako je počeo jedan od najslavnijih ratova u povijesti. Troja je višeslojno naselje Tel podignuto na brežuljku Hisarliku na Egejskoj obali Male Azije. Riječ Tel dolazi od arapske riječi tal, Brežuljak, i označava višeslojno naselje podignuto u prapovijesti. Na području Troje Tel je visok 32 metra i arheolozi su, počevši od Heinricha Šlimana, našli ostatke čak devet Troja. Arheolog Carl William Blegen podijelio je tih devet troja u još nekoliko građevinskih horizonata, a sloj 7a identificirao kao troju koju su opsjedali Grci u Trojanskom ratu. Barry Strauss u knjizi Trojanski rat, nova povijest, ovako pisuje Troju. Trojna sreća ležala je u njezinoj lokaciji, Vjetrovita Troja, kako ju je Homer nazivao, nije samo bila burna, ona je bila meteorološko čudo. Grad je narastao zbog toga što je bio smješten na ulazu u Dardanele, vodenu vezu između Egejskog i Crnog mora. Na svom vrhuncu Troja je zauzimala 75 rali i imala je između 5 i 7,5 tisuća stanovnika, što ju je činilo velikim gradom u brončanom dobu i regionalnim središtem. Troada, zaleđe Troje, bila je blagoslovljena zemlja. Voda je bila u izobilju, polja su bila bogata zrnjem, pašnjaci su bili savršeni za stoku, šume prepune jelena, a more oko nje bilo je prepuno tune i drugih riba. A bio je tu i posebni dar Boreja, grčkog boga sjevernog vjetra. Borej obično puše u Dardanelima 30 do 60 dana tijekom ljetne sezone jedrenja, ponekad i tjednima uzastopce. U starini, kada brodovi još nisu imali tehnologiju bordižanja, to jest plovljenja protiv vjetra, Bore je zaustavio svu plovidbu na Dardanelima. Većinu sezone jedrenja brodski kapetani bili su primorani čekati u Trojanskoj luci da prestane vjetar. Kao gospodari obale Trojanci su postali bogati i to su dugovali Boreju. Arheološkim istraživanjima koje su vodili prvo Blegen, a kasnije Manfred Korfman i Ernest Pernike, utvrđeno je da je Troja 7a, čiji je kraj datiran između 1260. i 1240. godine prije Krista, ona Troja na koju su se obrušili Grci, želeći vratiti Helenu. Zašto su Grci u 13. stoljeću došli pod Troju? Otmica kraljeve žene bila je čin rata, ali pitanje je bili zbog kraljeve žene grčki ratnici ratovali pod moćnim zidovima Troje. Straus daje naslutiti da je postojao drugi razlog za isplovljavanje stotina crnih grčkih lađa prepunih ratnika prema Troji. Grci su bili vikinzi brončanog doba. Oni su sagradili neke od prvih ratnih brodova u povijesti. Bilo na velikim pohodima ili malenim prepadima, bilo na poziv kralja ili na razbojničkom pohodu, bilo kao vojnici ili kao trgovci koji su se za tren pretvorili u pljačkaše, bilo kao plaćenici veleposlanici ili nasljedni gosti, prijatelji, Grci su plovili po Egeju te u istočno i središnje sredozemlje s jednom rukom na kormilu, a drugom na maču. U 1400. prije Krista Grci su pokorili Kretu, jugozapadne Egejske otoke i grad Milet na Egejskoj obali Anatolije, a onda su krenuli istočno u Likiju i preko mora na Cipar. U 1300. oni su uzbunili pobunjenike protiv hetitskih gospodara u zapadnoj Anatoliji. U 1200. oni su se počeli uguravati na otoke sjevernog Egeja, koji su predstavljali veliku prijetnju Troji. U 1100. oni su se pridružili valu pljačkaša znanih kao narodi s mora, koji su se obrušili na Cipar, a onda i na Levant i Egipat. Grčkim ratnicima mogućnost bogatog plijena bila je vjerojatno neodoljiva. Homer u svom epu Ilijada opisuje kako su crne, katranom premazane grčke lađe pod troju dopremile na tisuće ratnika. Njih je predvodio Agamemnon, Menelajev brat, kralj Mikene. Pored Agamemnona i Menelaja, u toj vojsci bilo još nekoliko junaka. Najmoćniji je bio Ahil. Pored njega tu su bili Nestor, dva Ajanta, Odisej. Među tim junacima u Homerovom epu važnu je ulogu imao junak kojeg Homer naziva grlatim bojnikom i njegovo ratovanje opisuje u petom pjevanju Ilijade. Ime tog junaka je Diomed, sin Tideja. Nakon što ga je ranio trojanski ratnik Pandar, Diomed je krenuo harati po trojanskim redovima. Ubi a Stinoja ljudma pastira Hipirona ubi. Onoga mjedenim kopljem povrh sise pogodi pravo, drugoga u ključnu kost pokraj pleći udari mačem. Sve se rastave pleći od leđa i vrata njemu. Ostavi njih i pođe za Abasom i Polidom, sinma Euridamasa, što stari sana pogađač biješe, a sinima nije na polasku gatao sana starac, već ih je oba diomed ubio jaki. Tad za Tonom poteče i Ksantom, Fenopu sinma, bijahu poznorođenci obojca. Oca im jadna starost je bila, a nije porodio drugoga sina, nasljednika i mutku, već oba smače diomet. Milu im dušu uzme, a nevolju ostavi ocu i plač, jer iz boja nije sinova dočeko živih. Sinove Dardanova potomka prijama zgrabi u istim kolima, jednog ehemona hromija drugog, kao što na kravu lav ili na junicu kada skoči, koje po šumi pasu i prelomi vrat oba dvijema. Nakon ovog gubilačkog pohoda Diomed se obrušio na Pandara koji ga je ranio, a onda i na Eneju, sina Anhiza i boginja Afrodite. Kada je boginja vidjela da joj se sin ne može suprotstaviti strašnom diomedu i ona se uključila u borbu. Kako je to prošlo, opisuje Homer. Onda se vine sin junačine Tideja i nju u ruku mekanu zgodi ispod dlana oštrijem kopljem skočivši, a njoj kroz plašt ambrozijski, što joj ga same harite satkale vjehu, zabode se u kožu koplje u dlan visoko, te krvca ambrozijska njojzi poteče, hor kakova teče u blaženih bogova krvca, boginja cikne vrlo i ispusti sina iz ruku. Ali ga u ruke Feb Apolon uze i maglom tamnom ga zavi, da ne bi brzo konjik danajac koji u prsi proboga mjeđu i tako mu uzeo dušu. Tada se grlati bojnik Diomed prodere nad njom, iz rata ograšja daj se ukloni Zeusova kćeri. Diomed je bio sin Tideja, kralja Arga, koji je po Troju doveo 80 lađa punih vojnika. U Trojanskom ratu istakao se kao jedan od najvažnijih grčkih ratnika. Bio je u Trojanskom konju i u pustošenju Troje uzeo je Paladi, sveti kip zaštitnice Troja Atene. Sve dok je Paladi bio u rukama Trojanaca, Troja nije mogla pasti. Kada ga je uzeo Diomed, Troj je došao kraj. Nakon Trojanskog rata, Diomed se, za razliku od nekih drugih heroja poput Odiseja, brzo vratio kući. A onda su počele nevolje. Nitko ne može nekažnjeno proći ako rani božanstvo. Diomed se brzo vratio kući, ali tamo ga je čekala urota u kojoj je bila upletena i njegova supruga. Bila je to Afroditina osveta. Diomed je morao bježati iz kraljevstvo i na kraju se skrasio na jugu Italije gdje je osnovao grad. Na tom putovanju počinje njegova veza sa Palagružom. Na tom otoku arheolozi predvođeni Brankom Kiriginom naišli su na dijelove keramičkih posuda na kojima se nalazi i Diomedovo ime. Pala Gruža je u svojoj ranoj povijesti tri puta bila uključena u važna i interesantna vremena europske povijesti. Prvi je to puta bilo kada je ona bila važna postaja za širenje prvih poljoprivrednika u Italiju i dalje prema sjeveru Europe. Drugi je puta to bilo kada su na Palagružu došli putnici iz vremena stvaranja prvih vladajućih elita. Treći je put to bilo kada su Grci došli u Jadran i na jug Italije. Za to je vrijeme važna priča o Diomedu i njegovom putu u Italiju. Ali prije priče o Diomedu i Grcima važno je ispričati priču o putovanju u vrijeme stvaranja prvih elita na sredozemlju. Naš sugovornik je dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu, autor knjige Posebno mjesto, interesantna vremena, otok Palagruža i razdoblja tranzicije u prapovisti Jadrana. To je vrijeme kada se pojavljuju nakon dugih, dugih, praktički beskrajnih tisućljeća nečega što pod navodnicima mi zovemo egalitarnih društava, dakle društava u kojima nema nekakvih nasljednih nejednakosti. U to vrijeme pojavljuju se društva koja su hijerarhijski organizirana, gdje imate jedan mali segment društva koji je zapravo moćniji, i koji kontrolira društvo, dakle pojavu nekakvih elita, pojavu nekakvih moćnih pojedinaca i to u arheološkoj građi vidimo po tome što se tada prvi put pojavljuje nekakva monumentalna arhitektura, što se ti moćnici pokapaju kad kad sa bogatim prilozima pod prvim nadgrobnim spomenicima, a to su grobne gomile. Prvi put vidimo te individue kao nekakve važne pojedince i onda pomalo nakon toga će se pojaviti i prve utvrde kao očito mjesta gdje se može netko braniti od susjeda, jer su ti moćni pojedinci sada i uvijek međusobno ili u nekom savezu ili u nekakvoj svađi. Prema tomu imamo dosta indikacija koje nam govore o tome da je eto sad drugačije organizirano, da postoji nekakva elita koja kontrolira stvari. E sad, gdje tu onda nekako je mjesto putovanjima? Jelko prvo, nešto što nismo još rekli, a to je da je u tim drevnim vremenima putovanja su uvijek vezana uz more ili uz rijeke. Kopno je jako nezgodno jer nemate cesta, nemate pravih prometala, postoje nekakva jednostavna kola, ali to nije nešto s čim možete otići na dugački put. Putovanja su uvijek vezana uz vode, a putovanja su također sada bitna iz jednog novog razloga. Naime, ti pojedinci koji drže nekakvu društvenu moć, mora na neki način opravdati tu svoju društvenu, istaknutu društvenu poziciju. Oni taj svoj položaj na neki način pravdaju posjedovanjem vrijednih stvari, egzotičnih stvari, često puta stvari koje dolaze iz daleka. Opravdavaju ga posjedovanjem nekakvih ezoteričnih znanja koja obično dolaze isto tako negdje iz, iz daleka, znanja o dalekim krajevima, poznavanja nekakvih polumitskih ljudi, također iz daljina s kojima se onda oni izjednačavaju. Na neki način sve to doprinosi njihove karizmi i njihove mogućnosti da zapravo tu moć društvenu drže. Da bi te stvari stekli, i znanja i predmete, oni moraju putovati. I to je vrijeme kad se putovanje zapravo pretvara od nečega što je prvenstveno bilo vezano uz nabavku recimo nekakvih nužnih sirovina ili uz nekakvo održavanje društvenih mreža između malih zemljoradničkih samostalnih naselja, u putovanja koja prvenstveno služe zato da de facto ta rana elita legitimira svoj društveni položaj. Palagruža je otočje koje se smjestilo između Lastova i talijanske obale. Najveći otok u tom otočju je Vela Palagruža s površinom od 0,28 četvornih kilometara. Onda po površini slijede Mala Palagruža, Kami kod Tramuntane, Kami kod Oštra i Galijula. U otočju su još neke hridi. Kada se 1876. godine na Palagruži počeo graditi svjetionik, na to su otočje došla dva istraživača, Talijan Carlo de Marchesetti i Englez Sir Richard Burton. U svom izvještaju s otoka Palagruže, Markezeti je napisao da se otočje sastoji od dva otoka i više od 20 hridi, od koje neke jedva da probijaju površinu mora, dok se druge izdižu iz nje poput piramida. Richard Burton je ovako u svom izvještaju s otoka Palagruže opisao sjevernu stranu Vele Palagruže. Sjeverna strana koju rijetko muči bura, hrbat je relativno blagog nagiba koji postaje nagnutiji i kamenitiji kako se spušta prema moru, gdje je goli žučkasto smeđi vapnenac zacrnjen pranjem uvijek nemirnog mora. Gornji dijelovi pokriveni su plitkim smeđim humusom, raštrkanim kamenjem i slabom vegetacijom. Čokoladna boja tla odmah privlači pažnju, nakon crvene zemlje Istre i Dalmacije. Na istočnom kraju otoka, a tako je i na maloj palagruži, ima pećina, rupa i pukotina, a one koje završavaju uzdušnicom, kada voda potjera komprimirani zrak, proizvode zbunjujuća i duga ječanja, poput stenjanja od boli – Jadna je to pratnja teškom vremenu olujne hladne noći. Burtonov opis drugih dijelova vele palagruže nije ništa privlačniji. On je izgled palagruža usporedio s čudovišnom ribom. Na palagruži nema vode, najveća obradiva površina velika je poput pola nogometnog igrališta. Danas se na njoj nalazi svjetionik, meteorološka postaja i ribarsko sklonište. Palagruža nije imala niti ima stanovnika, osim svjetioničara nakon 1876. Zašto je onda Palagruža bila tako bitna, kako u početku širenja poljoprivrede, tako i u vrijeme uspona prvih elita u sredozemlju? Zbog njezinog sjajnog položaja, Jadransko more se u svojoj sredini sužava, a tamo se nalazi i lanac malenih otoka koji predstavljaju neku vrstu otočnog mosta koji u prapovijesti omogućavao pomorski put s istočne obale Jadrana na Apeninski poluotok. U tom otočnom mostu Palagruža je ključna. Oko 6000. godine prije Krista počinje širenje prvih poljoprivrednika na jugoistoku Europe i dalje prema njezinom središtu. Jedan put ide uz obalu Dalmacije, drugi preko Jadrana, preko Otranta, na južnu Apuliju ili preko duže s otoka na otok skačuće rute dalje na sjever. Za put preko mora u tom razdoblju ranog neolitika Palagruža je ključna. Taj će otok svoju važnost pokazati oko 3000. godine prije Krista, kada će prve elite početi sa svojim putovanjem. Ja možda ne bi govorio o nekakvim konkretnim pravcima i putevima, jer to zapravo ne znamo i oni u fizičkom smislu nisu sigurno niti postojali. Međutim, ono što je apsolutno jasno je da je to vrijeme zapravo na neki način prvo vrijeme integracije Europe ti moćni pojedinci su jako trebali te veze, jer su trebali, ne znam, kositar iz Engleske, trebali su jantar iz Baltika, trebali su nekakve druge egzotične i vrijedne predmete negdje sa istoka, iz Anatolije možda i tako dalje. I o njihovoj povezanosti nema nikakve sumnje jer imate jako puno e, i tradicionalnih arheoloških kriterija iz kojih je to vidljivo, stilovi, dakle ako gledate stilove izrade lončarije, oni su vrlo slični na ogromnim prostorima europskim. Oni nisu svugdje jednaki, daleko od toga. Sve je to lokalna proizvodnja uglavnom, nešto se i razmjenjuje, ali uglavnom je to lokalna proizvodnja, ali očito iz sličnosti tih velikih stilskih područja je jasno da postoje veze među tim krajevima. A da ne velim da sad u novije vrijeme, kad imamo u zadnjih, pa sad su to već možda koje decenije, ali to su sve vrlo nova istraživanja. Kad imate ova arheogenetička istraživanja koja vam direktno idu na analiziranje skeletnih ostataka tih samih ljudi. Jasno se pokazuje da mnogi od njih su e, putovali nekud daleko i došli nekud iz daleka. Pri tome nemojte zamišljati migracije velikog broja masavne nekakve cijelih populacija, nego pojedinačna zapravo pojedinačnu mobilnost, pojedinačne pokrete tih vjerojatno možda čak i specijaliziranih putnika na neki način, jer ti ljudi koji su putovali daleko nisu mogli obrađivati polja. Dakle, oni su na neki način se morali specijalizirati za to i oni su prevaljivali velike udaljenosti kad kada su pronalazili tamo svoje partnere ili partnerice i na taj način se, su se te populacije i miješale i to je vidljivo iz genetike. E sad, u to vrijeme možete u Europi nekako na temelju tih raznih kriterija, i arheoloških, tradicionalnih i ovih genetičkih, razlikovati nekoliko velikih područja. Jedno je to veliko područje sjeverozapadne i zapadne Europe koje ide od Škotske do Italije pa onda recimo do Portugala. Drugo je područje sjeveroistočne Europe i treće je područje ovog istočnog sredozemlja recimo od Egejskog mora pa onda dalje na istok. I ako to sad sve skupa stavite na kartu i pogledate, vidjet ćete da Palagruž zapravo leži nekako točno na mjestu gdje se te tri zone dodiruju ili preklapaju, kako hoćete. I de facto mi na našim prostorima i na samoj Palagruži, a onda i drugdje na, na istočnoj Jadranskoj obali, imamo arheološku građu koja se može povezati sa sva ta tri prostora. Dakle, to je jedno strateški silno zanimljivo i važno područje Europe u to vrijeme. U knjizi Stvaranje srednjeg mora, povijest sredozemlja od početaka do pojave klasičnog svijeta, Cyprian Broodbank u sedmom poglavlju zamišlja dva putovanja zrakom u prvom bi zamišljeni putnik nadletio obale Sredozemnog mora oko 5000. godine prije Krista, kada je poljoprivreda iz svog središta u plodnom polumjesecu već zauzela dobar dio Sredozemlja i prodala dublje u Europu. U drugom bi putovanju putnik zrakom nadletio Sredozemlje oko 2500. godine prije Krista, na čijim su obalama već tada tisućljećima živjeli poljoprivrednici. Odmah na početku zamišljeni putnik primijetio bi da su se boje promijenile – Svijet oko 2500. godine bio je posebno ljeti sušniji i više smeđ, smanje drveća. Na južnim obalama Sredozemlje u Sjevernoj Africi oko 2500. godine prije Krista pustinja je bila puno bliže moru nego oko 5000. godine prije Krista. Tom putniku stupovi dima i vatre u sumrak pokazali bi drugačiji raspored ljudskih naseobina i promjenu u njihovoj veličini. Cyprian Broodbank piše. Rani letovi otkrili bi predvidljivu matricu nizinskih skupina nastambi i veće divljine na sjevernim i istočnim stranama, stragovima tragovima rijeđe, ali svejedno prisutne divljine preko sjeverne Afrike. Dva i pol tisućljeća kasnije sve se to promijenilo. Naselja su se proširila daleko na sjevernu stranu bazena, čak i u neprivlačne predjele. U suprotnosti s time na područja u Sjevernoj Africi drastično su se smanjila. Idući na istok postale bi vidljive do tada nezabilježene koncentracije stanovništva. Prvo, u potpunoj suprotnosti s i drugdje na toj obali sredozemlja, masa naselja u delti Nila. I onda, dok pilot okrene uz obalu i zađe sunce, sjeverno od libanonskih planina nekoliko velikih i gustih bazena osvjetljenih vatrama. Taj imaginani letač nad sredozemljem bi prema Ciprianu Broadbanku mogao vidjeti između 5 do 10 milijuna ljudi. Za usporedbu, u vrijeme zadnjeg glacijalnog maksimuma, razdoblja zadnjeg gledanog doba koje je bilo na vrhuncu prije otprilike 20.000 tisuća godina, Brudbank procjenjuje da je na cijeloj zemaljskoj kugli bilo između 1 do 2 milijuna stanovnika. Brudbank ovako dalje piše o putovanju zamišljenog zračnog putnika oko 2500. prije Krista. Povratak za danjeg svjetla otkrio bi da veliki bazeni vatri izlaze iz velikih gradova, opasanih velikim zidovima, i u središtu im je velika zgrada s dvorištima, stupovima i mnoštvom soba. Pogled izbliza otkrio bi u delti Nila velike pravilne skupine nastambi s okruglim zgradama od cigli i od blata, postavljenim u velika uredno porana polja i vinograde. Od doline rijeke Jordan do Iberije Malena i srednja utvrđena naselja, nad nekima od njih dominira jedna ili više velikih kuća, privukla bi pažnju. Ovako Brudbank opisuje sredozemlje u kojem već nekoliko tisuća godina dominira poljoprivreda. Društva lovaca sakupljača bila su jednostavna. Bila su malena s fleksibilnim članstvom. Sukobi bi se jednostavno riješili odlaskom slabije skupine i njezinim pridruživanjem drugim skupinama ili osnivanjem svoje skupine. Razvojem poljoprivrede društvo postaje složeno. U tom složenom društvu pojavljuju se moćni i bogati pojedinci koji žive u onim velikim zgradama sa stupovima, dvorištima i brojnim sobama. Ti moćni pojedinci pokreću prva velika putovanja. S njima počinje i doba jedrenja. Brodolama iz tih vremena nema nigdje na svijetu, a kamoli u Jadranu. Ono jedino što imamo, to su nekakvi vrlo jednostavni, ali ipak čitljivi, prepoznatljivi crteži izvedeni urezivanjem na lončariji na prostoru tadašnjeg Egejskog mora. Dakle, ne iz Jadrana, ali iz relativnog susjedstva. Dakle, u Egejskom moru u to vrijeme se plovilo nekakvim vjerojatno vrlo velikim kanuima, pirogama, kako hoćete, koji su dosta zgodno prikazane sa puno vesala, dakle išle su očito na vesla, imale su ukrašeni nekakav jedan kraj, da li je to bio pramac ili krma, o tom se može raspravljati, ali imali su nekakve dosta, dosta interesantne ukrase. Ima puno tih prikaza, dakle to nije jedan prikaz. Donekle podsjećaju, onako, mislim, analogija je daleka, ali stvarno podsjećaju na one ratničke kanue polinezijske recimo. I vjerojatno im je i funkcija bila nekakva takva. To su bili prvenstveno brodovi koji nisu služili za transport materijala, nego su služili zapravo za organizirana dugačka putovanja, za nekakve avanturističke pothvate koji su uključivali onda i pirateriju i napade i sukobe i slične stvari. O e, jedrenju nema nikakvog traga nigdje. Mnogi i arheolozi nekako e, spekuliraju u tomu je li jedrenje tada tu moglo postojati. Međutim, ja spadam među one konzervativnije koje misle da ne. Iz e, vrlo jednostavnog razloga, ako mogu malo napraviti digresiju i otići u, u ono što znamo uopće o povijesti jedrenja. Dakle, najstarije informacije o jedrenju uopće imamo iz Egipta. I to negdje iz vremena 3200, 300, 400 godina prije Krista. Dakle, to bi bilo malo ranije nego ovo čemu mi govorimo na Palagruži. U proljeće 1954. godine zaposlenici Egipatskog društva za starine raščišćavali su prostor oko temelja velike piramide u Gizi. Bio je to rutinski posao čišćenja, od njega se malo što očekivalo. Kada su čistili ostatke materijala šutu, kopači su naišli na ostatke južnog graničnog zida. Ni to nije bilo nešto posebno. U kopanju oko velike piramide otkriveni su sjeverni i zapadni granični zidovi. Ono što je bilo neobično, bilo je to da je taj zid bio bliži piramidi od ostalih. Kako pri gradnji piramide stari Egipćani su bili posebno pažljivi u matematičkim izračunima i u predanosti simetriji, Arheolog Kamal El Malah pretpostavljao je da nije riječ o grešci ili slučajnosti, te da je taj zid bliži piramidi zbog prostorije jame u kojoj se nalazio brod koji se koristio u ritualu pokapanja faraona Kufua ili po grčkom imenu Keopsa. Ne bi to bio prvi puta da su takve prostorije nađene. Prostor ili jama za brodove ostavljen je kod drugih piramida, ali on je nakon tisućljeća bio prazan. Lincoln Payne u knjizi More i civilizacija, pomorska povijest svijeta, piše. Danja iskopavanja otkrila su red od 41. vapnenačkog kamena povezanog žbukom. El Malah izdubio je probnu rupu u jednom od kamenova i pogledao u tamu pravokutne jame isklesane u kamenu. Kako nije mogao vidjeti, zatvorio je oči. I tada, sa zatvorenim očima, nanjušio sam tamjan. Vrlo sveti, sveti miris. Pomirisao sam vrijeme, pomirisao sam stoljeća, pomirisao sam povijest i tada sam bio siguran da je tamo brod. Tako su Kamalen Malah i njegovi kopači otkrili kraljevski brod faraona Kufua, korišten u pogrebnom ritualu. Brod je bio savršeno očuvan. Brod je nađen u rastavljenom stanju. Građa za njegovu gradnju bila je uredno posložena. Kada je sva građa katalogizirana, počela je rekonstrukcija broda. I on je tek 1982. godine složen u cijelosti i izložen. Taj Kufuov brod, taj je faraon vladao od 2551. do oko 2528. godine prije Krista, najstariji je nađeni očuvani brod na svijetu takvim su brodovima Egipćani plovili po sredozemlju i Crvenom moru. To su bili brodovi koji su plovili Nilom, dakle ne morski, nego riječni brodovi, što je bitno jer na rijeci su uvjeti navigacije potpuno drugačije nego na uzburkanom moru. To su bili brodovi koji su bili pomagani jedrima. Dakle, jedro nije bilo osnovni mediji sredstvo pokretanja jer se niz Nil se lako silazila, a uz Nil su puhali vjetrovi uzvodno, pa je onda to malo, malo njima pomagalo da bolje i lakše plove. Tek negdje nakon 3000. pojavljuju se i brodovi na moru koji imaju jedra. Tokom trećeg milenija ih ima de facto i uz obalu Egipta i uz obalu Levanta, dakle tamo gdje je današnji Izrael, Palestina, Libanon. To su brodovi koji imaju ozbiljna jedra, ali imaju i vesla, dakle jedno i drugo. Jedra se obično preklapaju da ne smetaju, jarbol se preklapa da ne smeta kada nije potreban. I kada pogledate kako ti brodovi izgledaju, tu ih imamo sad već čak i sačuvanih uz egipatske piramide, a imamo puno prikaza vrlo jasnih i realističkih sa, egipatskih reljefa, to su vrhunski proizvodi tadašnje tehnologije i gospodarstva. Dakle, niko osim egipatskog faraona i najbogatijih visokodostojanstvenika egipatskih nije mogao napraviti nešto tako. To je otprilike kao da sad vi hoćete imati space shuttle, jer ne možete ga imati ono sve što znamo o društvenoj organizaciji i načinu života na ovim našim prostorima nam govori da ljudi tu jednostavno to nisu mogli napraviti. I de facto niti tu, niti u Egejskom moru nema tragova jedrenjaka u to vrijeme. Prvi jedrenjaci koji se pojavljuju u Egeji, pojavljuju se negdje krajem trećeg tisućljeća, recimo 2000 i neke. Nemamo, nemamo brodoloma isto, ali prikazani su na gemama, na, na prstenju. I oni izgledaju tehnološki vrlo napredno, kompleksno i pošto nemaju nikakvih lokalnih prethodnika, najvjerojatnije je to jedna tehnologija i znanje koje je preuzeto sa istoka. Prema tomu, teško bi si bilo zamisliti da je prije toga u Jadranu postala nešto slično, a to je vrijeme o kojem mi govorimo. Kad jedrinje zapravo dolazi u Jadran ne znamo, vjerojatno dolazi nakon Egeje, možda brzo nakon toga, možda oko 2000. prije Krista, to sad su, moram priznat, moja pogađanja više manje, a najranije prikaze brodova s jedrima na Jadranu koje imamo, to su prikazi brodova iz Novilare negdje, ako se ne varam, 7. stoljeća prije Krista. Dvije su transportne revolucije promijenile svijet u četvrtom tisućljeću prije Krista. Prva je kopnena. Sredinom tog tisućljeća u Sjevernoj Africi pripitomljeni su magarci. Vrlo brzo su te tegleće životinje postale cijenjeno vlasništvo. Oko 3000. godine prije Krista u Abidu gradu na najužem dijelu Dardanela kod Rta Nagare, mjestu gdje će perzijski car izgraditi most kako bi krenuo invaziju na Grčku, pokopano je kod kraljevske zemlje deset magaraca u naponu snage. Inače su se tako pokapali lavovi kasni brodovi. Bio je to znak da je magarac postao cijenjeni znak bogatstva i moći. U akadskim tekstovima magarac je koštao dva do četiri puta više od bika i četiri puta više od običnog ljudskog roba. Magarci su mogli prenositi na svojim leđima između 50 i 90 kg tereta na udaljenosti od 30 do 50 km na dan. Bili su spremni izdržati i lošu prehranu i najsuše predjele zemlje. Kada je u pitanju transport po neravnom zemljištu, magarci su bili prvi značajni napredak u odnosu na ljudski prijenos tereta. Druga je velika revolucija u transportu u tom četvrtom tisućeću bio izum jedra. Cyprian Broadbank piše. Do te točke kretanje po vodi oslanjalo se na snagu vesala koja je nametala skromna ograničenja na veličinu broda, njegovu brzinu i teret. Zauzdavanje vjetra to je zauvijek sve promijenilo i najavilo prototipove vrsta brodova koje će sve do doba parnog pogona povezati sredozemlje i svijet. Do klasičnih vremena prosječnom plovidbom jedrom, koja je trajala dan i noć, moglo se prevaliti između 100 i 150 km. I iako su prosjeci rijetko bili stvarnost mora, te su ti prvi brodovi sigurno bili sporiji i nespretniji, čak su i oni predstavljali moćan udarac onome što se nazivalo tiranijom udaljenosti. Gdje je točno na svijetu izumljeno jedrenje, ne zna se. Jedno od mogućih mjesta je Perzijski ili Arabski zaljev, gdje je plitka voda, kroz ono što se danas naziva Šatal Arab, ulazila duboko na jug Mezopotamije. Oko 3200. godine u Kustulu u Nubiji u jednoj grobnici pripadnika elite napravljen je prikaz broda s jedrom. Magla oko početka jedrenja diže se tek u starom egipatskom kraljevstvu. Natpis nastao u doba faraona Sneferua, Hufuovog oca, koji je vladao od 2613. do 2589. godine prije Krista, spominje konvoj od 40 brodova punih drveta ti su brodovi gotovo sigurno bili pogonjeni jedrima. Pogrebni spomenici faraona Sahura Junasa, koji su vladali sredinom trećeg tisućeća prije Krista, prikazuju velike brodove koji su imali jarbole s jedrima, te duga vesla za manevriranje i pomoćni pogon. U trećem tisućeću prije Krista jedra su bila oznaka moćnih kraljevstava i vladara. E, nalazi iz trećeg tisućljeća, vjerojatno negdje oko sredine trećeg tisućljeća prije Krista. Na Palagruži su iznimno bogati, ima ih jako puno, vrlo su efektni i vrlo su neobični zapravo. Oni jasno govore da se tamo ne radi o naselju. Jer vi kad otkopate ostatke predpovijesnog naselja, onda ćete pronaći tragove nekakvih nastambi, naćete tragove ognjišta negdje gdje se morala pripremati hrana. Naći ćete jako puno otpada od svakodnevnog života, što znači grube lončarije koje je služila za kuhanje i serviranje. Naći ćete otpadke od hrane razno razne i tako dalje. Naći ćete u krajnjoj liniji ako se dugo živjelo tamo i grobove ljudi koji su tamo i umrli pa su pokopani. Ništa od toga na Palagruži nemamo. Ono što imamo tamo su zapravo predmeti koji se mogu na neki način smatrati vrijednim i odobranim predmetima u to doba. Imamo puno ostataka lončarije, nažalost vrlo usitnjenih, to su mali fragmentići. E, međutim, to su sve ulomci malih posuda koje nisu smogle služiti za, niti za spremanje, e, magaziniranje, mislim, hrane, niti za kuhanje, nego su zapravo mogli služiti za ispijanje ili serviranje nečega u vrlo malim količinama. Dakle, to nam već govori o nekakvom ceremonijalnom kontekstu. Te su posude, osim toga, vrlo lijepo ukrašene. Skoro sve. Opet nešto što je napravljeno zato da bi se vidjelo, da bi se pokazivalo nešto što ima, što nema svakodnevnu upotrebu. Druga kategorija građe koju imamo, to su alatke od rožnjaka, kako mi kažemo, kremena, prvenstveno vrlo mnogobrojna sječiva od kremena i onda jako veliki broj, kao nigdje drugdje u našim jadranskim nalazištima, ogroman broj e, strelica i drugih elemenata lukostreličarske opreme. Sjetimo se, to je vrijeme kad su lukostreličari zapravo vrhunski ratnici, to su upravo ovi moćnici o kojima smo malo prije govorili, oni se predstavljaju kao ratnici i kao lukostreličari, nema jačeg i boljeg oružja od luka i strele u to doba i to što je njima najvažnije, što ih identificira zapravo i što je najvrijednije, to mi nalazimo na Palagruži vrhove strelica različitih tipova, očito dolaze sa različitih strana e, iz raznih tradicija. I nešto što treba streličarima, to su rukobrani. Naime, kad vi odopinjate strelu, ako to radite često i, i brzo, onda će vam ova struna od luka vrlo brzo vas ozlijediti po podlaktici, jer to su velike sile i to guli kožu. Radi toga sa unutrašnje strane podlaktice morate imati nešto što se zove rukobran, da vam zaštiti taj, to područje i ti rukobrani su se, pa čak i danas streli Charlie vole da to lijepo izgleda, jel? a u to staro e, vrijeme su se rukobrani izrađivali od egzotična kamenja kad kad su bili ukrašeni zlatom. Toga nemamo, spala gruže takvih nemamo, ali imamo vrlo lijepih od kamenih pločica od egzotičnih materijala napravljenih rukobrana. Prema tomu to je bilo mjesto gdje nitko nije živio, ali su mnogi ostavljali najvrijednije što su imali. U prapovijesti svoje važnost Pala Gruža dugovala činjenici da je bila ključna u takozvanom otočnom mostu koji je spajao dvije obale Jadrana. Oni dijelovi sredozemlja koji nisu imali takve otočne mostove bili su mjesta koje Cyprian Broodbank naziva morskim pustinjama. U njima se kopno nije moglo vidjeti i nije se moglo skloniti od oluje. Primjer za to je prolaz između Sardinije i Sicilije, širok 250 km. Tko je njime plovio u čamcu, pogonjenom na vesla, morao je preživjeti, kako to piše Broodbank, uzbuđenja ili užase. Tek će doba velikih jedrenjaka malo umanjiti taj užas ili uzbuđenje. Tamo gdje je bilo malenih otoka, poput Palagruže, plovidba je bila lakša. Cyprian Broodbank, piše. Najčudniji fenomen od svih je majušna palagruža, skoro jedino mjesto s kojeg se mogu vidjeti obje obale Jadranskog mora. Nakon malenih tragova prolaska tijekom širenja poljoprivrede došla su tri tisućljeća tišine, naglo prekinuta u kasnom trećem tisućljeću prije Krista, tisućama vrhova kamenih strijelica. Jedna koju je otkrio moderni posjetitelj bila je u zakopanom kosturu, pored kojeg je bilo obilje kamenih oštrica i ukrašenih dalmatinskih zdjela. Čini se kao da su naoružani ljudi došli na taj komadić kamena ili kao na kušnju ili u dijelu dužeg putovanja i ušli u borbu jedni protiv drugih ili s posadama drugih brodova. Možda su čak i kao dio nekoga za nas izgubljenog davnog ratničkog kulta ostavili za sobom mnoge strijelice. Pokušavali smo se objasniti otkud te stvari tamo i što one zapravo znače, o mogućnosti naseljavanja mislim da sam dosta rekao, dakle to smo nekako prekrižili. Zanimljivo je, mi smo dosta dugo mislili na početku da se na Palagruži možda proizvodila predmete od, od kremena, uključujući i, i naoružanje. Nelogično je da na proizvodnom lokalitetu imate takvo obilje gotovih proizvoda. Zamislite si danas što ostaje u tvornici u tvornici ne ostaju proizvodi. Proizvodi se proizvedu i onda odu negdje gdje se koriste. Jel? Tako isto i na jednom proizvodnom lokalitetu prapovjesnom ne možete očekivati gotove proizvode. Oni su odneseni, svi koji su dobri. Možete očekivati industrijski otpad, sfušane komade, kak se, kak se kaže u Zagrebu. Toga na Palagruži nema. Dakle, očito je da su ti predmeti negdje drugdje napravljeni i tamo doneseni. Dakle, nije naselje, nije radionica nije Bog meni utvrda. Ne samo da nemamo nikakvih tragova utvrde, možda, uvijek možete reći pa možda je bila pa je razorena kasnije. Međutim, ako se malo zapitate, vidim, to je opet vrijeme kad tu nemate nekakvih velikih država koje bi mogle takvu utvrdu ozdržavati i opskrbljivati skopna, jer ona ne može postojati sama za sebe na palagruži. Morate pretpostaviti jednu veliku političku jedinicu koja će postojati negdje na kopnu i biti u stanju održavati nekakvu takvu ispostavu negdje usred mora. Jednostavno znamo iz, iz arheoloških e, naših tragova da toga na tom prostoru nema još idućih 3000 godina. Tako da vam na koncu zapravo onda preostaje jedna jedina stvar, a to je da su ti predmeti namjerno donošeni tamo i ostavljani tamo sa nekakvom, ajmo generalno reći, transcendentalnom svrhom. Ljudi su nekakvoj nadnaravnoj sili tamo ostavljali najbolje što su imali. I to je nešto što je isto tako poznato u ljudske prošlosti od pamti vijeka, nije ništa, ništa neobično. A ako se upitamo zašto na Palagruži, a ne negdje drugdje, pa dovoljno je da pogledamo na geografsku kartu i da vidimo da je to doista jedno mjesto koje je strahovito važno ako se putuje, a s druge strane, Palagruži je spektakularno mjesto, a svetišta se obično stavljaju na spektakularna mjesta. Tako da se ta količina građe, a kad govorimo o količini građe, samo za ilustraciju, mi smo iskopali jedno vrlo, vrlo mali dio nalazišta i onda ako eksperpolirate broj nalaza na ostatak nalazišta, na cijelo nalazište, onda ćete dobiti nekakve desetke tisuća strelica, još više kamenih sječiva, e, mnoštvo, mnoštvo posuđa, na stotine ovih rukobrana koji su zbiljam vrijedna stvar. Tako da je to neko mjesto koje se ne da drugačije objasniti nego jednostavno time da su mnogi ljudi kroz dosta dugo vrijeme na to mjesto svjesno donosili ono što im je bilo najvrijednije. Zbog toga vjerojatno jer su znali da je to mjesto koje je jako bitno za njih kao moreplovce, za njih kao putnike i zbog toga jer su onda na taj način mu odavali nekakvu počast, vjerojatno umirivali nekakve nadnaravne sile koje su vladale morem i na taj način se nadali pospješiti, nagovoriti jel, te sile, uvjeriti ih da im omogući da im pomognu da ta svoja putovanja dovedu do nekakvog sretnog završetka. U svojoj zanimljivoj povijesti Palagruža, bezvodni i neplodni otok, velik 0,28 četvornih kilometara, tri puta bila mjesto čudnih fenomena, naglih promjena iza koje su ostali brojni arheološki tragovi. Treća i zadnja epizoda u toj čudnoj povijesti dolazi u trenutku kada u sredozemlju završava pra povijest i počinje doba klasične civilizacije. To je vrijeme kada stari Grci počinju ulaziti u Jadran. Na Palagruži, na mjestu zvanom Salamandrija, malenom platovu površine oko 2000 kvadrata, Grci klasičnog doba podigli su svetište junaku koji se u ratovanju po trojom uz pomoć boginje Atene suprostavio samom bogu rata Aresu. Kada se jedan drugom već blizu primaknu oni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 Svoju zadnju značajnu ulogu u povijesti sredozemlja, Jadrana, Palagruža je možda ostvarila kao Diomedov otok, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu, autor knjige Posebno mjesto, interesantna vremena, otok Palagruža i razdoblja tranzicije u prapovijesti Jadrana. Dosta dugo e, se mislilo da su zapravo tremiti Diomedovi otoci i mnogi kolege u Italiji nisu baš najsretniji time što je to nekako im je sada to Palagruža preotela. Za Palagruža se nije znalo što ima. Znalo se da ima nečega, međutim dok mi nismo počeli tamo raditi, nije se baš previše precizno znalo čega ima. Pokazalo se, i tu sad malo kradem od svojih kolega, od Branka Kirigina koji se bavi Grcima, tu moji interesi pomalo tu staju, jer ja sam prapovisničar. Ukratko, pokazalo se da Palagruža ne samo da ima jako puno grčkog arheološkog materijala, uglavnom posuđa, i to od otprilike 500. godine prije Krista pa nadalje, pokazalo se da je to posuđe je iznimno kvalitetno. Dakle, opet slična priča kao ona, ponavljam, koju sam imao sa prapovijesti, ne obično posuđe, nego vrlo fino posuđe kako se nosi na poklon bogovima u hramove iz kojih se ispijaju ili izljevaju žrtve, žrtve ljevanice i da stvar bude definitivno potvrđena na nekoliko ulomaka tih posuda se jasno spominje Diomedovo ime. Dakle, to su takozvani grafiti, netko je na takvu posudu ugrebao vjerojatno neku posvetu i svoje ime, da eto ja taj taj darujem to Diomedu. Tako da zapravo tu dileme nema, da su upravo to Diomedovi otoci, to je mjesto gdje prema tradiciji Diomed pokopan, spominju se i njegovi kompanjoni sa njegovog broda koji su pretvoreni u ptice i Palagruža de facto je danas jedno mjesto gdje se silne, silne ptice gnjezde i tako da možda i to je nekako, eto, nekoj vezi međusobnoj Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.